pri la iom post ioma elaboro de libro en Esperanto. En la marta numero de la revuo Esperanto aperis recenzo pri la libro Teosofio, colecto de novae cae malnovae traducajoi, libro cium mi organizis. Por doni ideon al niai carae gelegantoi cae geauscultantoi, pri la malfacilezzo el doni tiun libron, mi racontas gian historion. 2004 estis grava iaro por mi rilate esperanton. Ie la comenzo mi esperantistigis, en julio mi partoprenis la unuan foion en UCO, Universala Congreso de Esperanto, en Bonaero, Bonaero, In augusto mi comencis cun labori in la Esperanta Retradio, cae in novembro mi fondis la gruppon Teosofio Esperante, cae elaboris sam noman reteion. Iom post iom mi scribis cae traducis forma in textoin pri Teosofio cae la Teosofia Societo, traducis quelcae malgrandae teosofiae textoin de aliae autoroi, cae metis tiu in textoen in la reteion, quiu ancora existas. Evidente, in tiu tempo, mi faris plurain eraroin, grammaticaen ca lexicaen, quiu mi poste correctis. Quancam reteiae textoi estas alireblai in la tuta mondo, mi decidis in 2015 producti brosuron, in havantan quelcaen el miae textoi por povi montri ilin en esperantai cae teosofiae aranjoi. In tio unua brosciuro mi conigis quelcaen malgrandain textoen pri teosofio cae la traducajon de conata libretto cie subtitolo estas El tirajoi e la letteroi de la maestroi de saggio. La centri pagian brosciuron mi montris cune con falt folio cae afficio en 2015, dum la movada foiro en la centa uco in Lilo, Belgio. La sequan jaron mi productis tri aliaen brochuroin. In la unua, Teosofio cae la Teosofia Societo, mi ripetis quelcain textoin e la unua brochuro cae aldones aliaen. In la dua, mi ripetis la texton el tirajoi e la lettero de la maestro de saggio, cae in la tria mi publicigis mian traducajon de inconduco in teosofion farita de gravega teosofisto. Ciar tivi brosciuroi evidente ne estas verae belae libroi, mi decidis je la comenzo de 2018 publicigi in Eldoneo libron kiu enhavu ne nur mia in texto kai sed ankaŭ teosofia in texto in verkita au de alia esperantisto antau multe da tempo kai kiu estas tre malfacile trovebla kai havebla temas inter pri unu pagio artikolo el 1902 sep pagio bona resumo pri teosofio el 1903, cae anco pri la traducoi de du gravegae teosofiae libretoi. ce la Piedoi de la Maestro, 1903, cae La Vocio del Silento, traducajo publicigita brochure en 1972. Tio in textoin de aliae autoroi cae traducintoi necessis taipi por povi esti imitata in mian libron. Char mi esis tro occupita, mi sercis esprantiston, esprantistinon, kiu acceptu taipi la du laste menciitain pli longain textoin. Iuna esprantisto proponis farition, cae mi pagis por lia laboro. Ciam ciovi partoi de la libro estis taipitai, necessis revisii tiu in textoin. Char ciam necessas revisii la enhavon de publici gotai libroi, cae originalai, cae traducitai, laueble du au tri foie, de du au tri revisiantoi. Ciel trovi competentan esperantiston o esperantistinon, ciu havu tempon cae intereson fari tion. Post quelque tempo, mi trovis unue tre conatan cae competentan esperantistinon ciu faris revision sen page, cae ne volis esti menciata en la libro, cae poste same competentan Brasilan esperantiston. Al tiu mi proponis page la revision, ciu estas mim comprenebla, li acceptis cae postulis malmulta da monum fine necessis trovi eldoneion quo acceptu eldone la libron. Du malgrandae ne interessigis priteo, ca la saman respondon mi ricevis de la conata eldoneio mondial. Do la solvo estis publicigi la libron en eldoneio quio cutimas publicigi libroin contra pago. Miam conis tian eldoneion interconsentis con la proprietulo pri la preso cae pagis. chance, la dungitino, quio fares la impagigon, dispones tex programon, quio enhavas la esperantaen supersignitaen literoen. La libro estis preta en julio di 2018. Mi comportis tri exempleroen alla UCO en Lisbono cae exponis ilin en la libro servo poste mi donatis ilin al UEA. Porque la libro estu annonzata en la sectio Last aperis de la revu Esperanto, cae metata en la catalogon de UEA, necessis sendi plian exempleron, cion mi faris. Poste, brasilano, cio jam plur foie scribis recenzoin por la revu Esperanto, proponis scribi ancao recenzon pri mia libro. Mi demandis alla ge redaktoroi de la revuo chu ili povos publicigi tion recenzon. De Fernando Pita, cium ili bone conas. Cai ili jesis, set avertis, che la publicigo povos procrastigi, cia plurai alia recenzoi devis esti publicigatai antaue. Malgrau tio, En januaro mi petis al Fernando Pita sendi la recenzon al revuo, pensante che eble gi aperos nur post plurai monatoi. Surprizige, gi jam estis publicigita in la marta numero, kio evidente felicigis min.